Igan bantailan, eskolen karta plazaratu zelaik agertu zen zuntxedetan zen Inspekzio Akademia eta hunen gibelian hezkunde nazionala. Era nahi beita, haur eskazai bu egiteko eta horren gibelian ebai iakasle postietan ekonomiak egiteko ahalbezain beste eskola bateratzia. Holaz da zerrenda agertzen zuintan galteginik izan zaien RPI famatu hoien egitia hots, heribatian kipiak atxiki eta bestian aldiz handiak. Proposamen hoi eginik izan zaie sibioko bost herrier, hots, aizuen duen eskola batekin alkartzia. Alain etxeberi barkoseko burasua beste noa paite eh, gordetzagun edo txipik edo handik eh, hoi dikusuret, nola nahi baditu gordin uh, eh, txipik uh, eskolat gordin martitzugu herria izuetat uh, edo beste laien txipik txipien xarrasteko handienak martitzugu igorri. Zikusu haitu handik usten? Eta, zik zer diosie mementoan? Be mementoan gu be beti horretu zu, dela be hilabete sumait uh, irratin gerti gintuitzuna epatik genizien, mena be, betia gintuitzua mimeta itzina, eskuin esker, ideia idea txerkatzen tohola, eta horre behor din petizione bat abiatzen dizugu, Ami bat eta jente habuenek hauz sinatuko diena, go, uh, goiti hela azteko segure. Petizione bat erraiteko ez gila sistema horrek ilan ados, eh? eta ez gututzu bakarrak, duzu beste eskola, eta, eta departamentin. Eta eh, petizionen hori abiazten dizuk, ebe, eh, voilà, gentia eh, amini bat bardea zerbait egin eta mentuz inspektura heltuko ziozio hoi. Hunkik dien bost herrietan gogoetatzen aidea etxekuak eta herrietako kunxeliak ikusteko zer egiten ahaldien. Arte hortan, barkostarek erabakidie petizione horren zabaltzia dener goiz edobean herri gusiak hunkik izaten ahalbeitia.